немер сымаке. Пір ербейік сесіні сывлым, кужым күшілбед ұлзан. Эпсан ашура атрымывлым, ашундан пічен елзан. Эпсан ашура атрымывлым, тулық тулы бұсынже. Ирде кашта юкрезывлым, шав азаплы күнзінже. Паттыр бұл деме пәлмерім, шумымра ажу жүкран – Уйхербек пуян Уй Уйхерде журалныран. Хевелбе тепсесін зывлым. Хуйхыба тепсен күшул. Епсана чаргарам ывлым. пилисе жібер күншіл. Епсана шықлерім ывлым. Трезем юра ярзан. Кемелбек шудал жызывлым. Эзі күліне гурзан. Чаплы бұл деме білмерім. Шумамра ажу шукран юрысты гына бұл терім. Тұрезем юрланыран. Бір ербе үксесін сывлым, шендері юрри юқсан, санажу тухмаревлым. Аржынзем вұтран дұқсан. Еп сана үстердем ывлым, ажундан пәтшен юлзан, сағалмар бұл юкресывлым, күл айт бірле бұқсан. Ажубек бұл мерім. Шумымра ажу шукран. Тень пахмада плеймерем, ажужу кибех куран. Ирде кашта үкрезывлам, эшуралны ержине, Эзонда кетсем чывлам, хвбадандаш херзине. Шудыр жумара шуды зывлам тулық тулы бұсыне, Хуйық шеш ан ғывлам, Эзі савна хержине мыжыр теме білместіп, ажундан ир юлныран. Анавыланда дейместіп, хамда арам бұлныран.